La peștera din Betlehem, veniți chinune să vedem, cel preasfânt, cel de sus din slavă, astă noapte pe pământ coboară. Cete de îngeri cântă în cor, să vezi pe cel nemuritor, iar Iosif, iar Iosif pătrân ea se arată. Sfânta Fecioară sărută duios, lacrimi de mamă îl pe Hristos. Și pe când și pe când îl îndrăgește, tainic foarte mai ca îi șoptește. O, cum tu, Fiul meu iubit, cel ce pe toate le-ai zidit, cum te de vitru pe pământ, cercetoate le faci prin cuvânt. Cum te vii, cum